الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ovo je naš treći ders danas sa 15 u generalnom poredku. Govorimo, nakon što smo govorili šta kvari post, govorimo o stvarima koje su dozvoljene postaču da ih čini. Pa naslov stante stvari koje su dozvoljene. Imate nekada stvari za koje ljudi smatraju da se ne smiju činiti u toku posta, a one su osnovi dozvoljene. I lijepo je da ih čovjek poznaje. Prva stvar, postaču je dozvoljeno tokom cijelog dana. Ova klauzula je bitna. Postaču je dozvoljeno tokom cijelog dana da koristi mi svak. Kad to napišete, zašto smo rekli tokom cijelog dana? Pošto je bilo hamelinski mjesec, oni kažu da se misak samo može koristiti do podni. Od podni ne može više. Ali za to ograničenje od podni nemaju dokaza jasnog. Zato mi kažemo svi argumenti kojima Allah poslanik je preporučio korištenjem i svaka su općeniti. Zato smo ostali na propisu da se misvak može koristiti u toku cijelog dana kada se posti. Analogno to mi možemo koristiti četkicu za zube i pastu za zube. Pod uvjetom da se dobro potrudimo da ništa od vode i paste za zube ne dospije u grlo. Znači, prva stvar koja je dozvoljena da je čovjek uradi u toku posta jeste čišćenje zuba i svakom. Pošto smo mi daleko od zemalja gdje ima mi svaka, znači islamski učenjaci su analogno tome i dozvolili da u toku dana čovjek opere zube i da to ako Bog da, neće smetati njegovom postu, pa makar i koristio pastu za zube. Druga stvar, <clears throat> čovjeku je dozvoljeno da dočeka zoru, Znači, mi smo rekli da se posti kad? Od pojave zore do zalaska sunca. Nakon zore ne smijemo više ništa činiti što kvari post. Da li možemo dočekati zoru, a mi u džunup stanju? Primjer radi, žena završio je hajz i nastupa zora. Može se odkupati posti. Čovjek, znači, imao spurni odnos sa ženom ili spavao, pa je znači imao ejakulaciju, može li? Može. Znači, dozvoljeno je prište, odgoditi kupanje do iza nastanka zori, ali moramo donijeti namjeru za post prije zori. Ovo je veoma bitno. Znači, doneseš namjeru prije nešto nastupi zori, kažeš ja sutra postim. I onda odgodiš kupanje nakon ezana. Ako ezan uči, znači kao razglas nastupanje na nas zori. E, Imamo znači više hadisa od supruga Allahu poslanika da Allahu poslanik znao imati spolni odnos sa ženama, zapostio bi, nastupila bi zora, on bi prestao jesti, a nakon toga bi se otišao kupati. Što znači, nije uvjet za validnost posta pravna čistoća. Znači, ne moraš biti čisto džupnopluka pa da bi mogao zapostiti. Ili nije uvjet ženi da bude čista od hajza i nifasa pa da zaposti. Ti možeš donijeti namjeru, nakon što nastupi zora, odiš, okupaš se i klanjaš saba, normalno rani saba, jer ne postoji u šarijatu nešto se zove rani i kasni. U nas je kasni do, do 11, a rani je do kaži izlaska sunca. To u šarijatu ne postoji takva podjela, rani i kasni, u smislu rani je do izlaska sunca. Onda samo ima rani, nema kasni. Kaže usto na rani saba. Nisi ti, dragi, usto na rani saba, jer si usto na saba. A kasni saba u šarijatu ne postoji. Također, dozvoljeno je postaču da poljubi svoju suprugu i da se naslađuje njenim tijelom na bilo koji način, osim, znači, spolni odnos i osim ako se boji za ejakulaciju. to isto kod nas pogrešno ubeđenje da čovjek misli ne smije dodirni suprugu, ne smije poljubiti, ne smije gledati, ne smije ništa što je neispravno. Allah poslanik je znao u više vrdosti da isa prenešeno da kada bi postio poljubio bi neku od svojih supruga. Normalno rekli smo pod uvjetom da se čovjek ne boji ejakulacije, tada će, znači, može se onaj, kako se zove, odnosno, to će pokvati njegov post. Zato oni ljudi koji su priško stupili u brak, nek se ne igraju oko ovog offside-a. Isto od pitanja koja će nam biti aktuelna u ovom ljetu jeste da li je dozvoljeno postavču da se kupa i da se tušira u toku posta. Malo prije smo rekli da je postavču dozvoljeno odgoditi kupanje do iza nastupanja zori. Time smo odmah kazali da je dozvoljeno postaču da se tušira i da se kupa. Svakako u svemu tome će čovjek podizeti maksimalno sve što može da voda ne dođe do grla. Odnosno, ne da dođe do grla, da ne, znači ne popije ništa od vodine. Ali generalno, nema smetnje čak u bazinu. U moru nema smetnje da čovjek znači, se istušira, pogotovo u današnjim vremenima, Jer prvo imamo hadise gdje Boži poslanik se kupao od džnupluka nakon nastanka zori. A imaju drugi hadisi gdje Boži poslanik u danima vrućini uzimao vodu i sasipao sebi na glavu. Tako da su to jasni znači, onaj dokazi da čovjeku nije zabranjeno razlađivanje u toku dana u kojem postoji. Također od propisa koji su nam potrebni, znamo i što, da znamo, jeste, malo prije sam to spomenuli, ali eto da onaj, to potvrdimo, jeste jelo u zaboravu, znači ne kvari post, Allah poslani kare se ratu se nam kaže ko zaboravi pa jede ili pije, neka nastavi svoj post, to ga je Allah nahranio i napojio. S tim nekad smo to davno pojašnjavali da onaj ko bi vidio čovjeka, naročito u Ramazanu, iza Ramazana ti ne znaš ko posti i ko ne posti dobrovoljni post, ali u Ramazanu osnova je da svi posti. Zato u Ramazanu kada nekoga vidiš da jede, kažemo napomenu ga, on će možda reći da sam bolesnik ili ja sam onaj kako se zove danas musafir ili ovo ili ono, ali znači naše obaveze da vidimo čovjeka, kada vidimo čovjeka koji posti, da ga upozorimo. On nije griješan sve dok jede u zaboravu, a mi smo griješni ako ga vidimo da jede i ne upozorimo ga. Pazite kako je to, kako je to Allahom milost. On jede i nije griješan. Ti ga gledaš i ti ga ne upozoriš, ti si griješan. Tako da znači onaj s tim što čovjek koji ali se nam ono, čovjek koji je jeo, znači ili popio nešto u zaboravu, bez obzira bilo to puno ili malo. Makar mu se ponovilo više puta u danu. Ja znam, nekad se desi, čovjek ne posti na filu dugo, mjesecima, pa počneš nekad postiti. U toku jednog dana dva, tri puta pogriješiš, zato što se još nisi ili prvi, drugi dan Ramazana, čovjek nekoliko puta potegne ili po, po, pođe da uzme vodu pa se sjeti ili eventualno ovaj nešto drugo, tako da onaj, makar se to desilo i nekoliko puta u danu. Nema smetnije, znači post je validan. Rekli smo poluciranje u snu, ako bi se desilo, post je validan po konsenzusu islamskih učenjaka, Znači, nikad niko do mene nije rekao da je takav post pokvaren. Isto tako, imamo jednu, e, moramo sad tu tematiku bitnu, onaj, ispravnu. Rekli smo šta kvari post, ali imamo stvari koje umanjuju nagradu posta, ali ga ne čine neispravnim. Tako da čovjek primjer radi kada posti slaži ili pogleda u ženu koja mu nije dozvoljena ili nešto ukrade ime znači proneveri obećanje. Sve su to stvari koje su haram. Neki manji, neki veći, ali hajde kažemo, eto, generalno sve je zabranjeno. Ali to ne utječe na validnost posta. Jer su to dva zasebna postupka. Isto navodili smo dosta puta vam primjer, čovjek klanja namaz i obukao je svilenu košinu. Ili svileni obukao svileni šorc s kojim je pokrio avrete. Mi u šerijatu hoćemo u namaz da te pokriven avret. Kaže, ja sam klanjao u šorcu, pokriven mi je avret, ali je to svileni šorc. Mi mu kažemo, tvoj post, tvoj namaz je validan, jer si pokrio avret. A pokrio si ga nečim što nije validno, znači svilom, ti si griješan zbog svile, a namaz je validan. Isto ovdje, čovjek koji bi u toku posta gledao seriju, ili bi nešto slagao, ili bi nešto ukrao, ili bi nešto pronevjerio, ili bi nekoga ogovorio, ogibetio, njegov post je znači umanjena je nagrada posta, ali je post u osnovi validan u smislu ja sam ispostio mjesec koji od mene Allah tražio da postim. Nisam počinio ništa što je za, što kvali post. Normalno post ona ima svoje velike svrhe i mi sad ovdje nije to neko odgovorno predavanje kada o tome govorimo, ali mnogo ljudi ne razmišlja o toj dimenziji zašto je muslimanima naređen post. Ne bi po samo, dosta ljudi ima ono, jednostavno njegov život pokazuje da on samo posti od jela i pića. Njegov život u Ramazanu, iznad Ramazana se ne razlikuje, što je neispravno. Allah poslanika Ali se ratuje sram, kaže ima mnogo postača, rubda sa imim, puno, kaže, postača ima koji ne imaju od posta ništa osim gladovanja i žedovanja. I Allah kaže, nije potrebno da ostavljate samo hranu i piće. Znači, Allah to da nije potreban, Allah želi da te pust odvoji. Da kao što, znači, u toku posta imaš osjećaj, Allah, bojim se Allaha, ostavi. Pazite, evo, u toku posta, banana. Šta je u osnovi banana? Banana je halal. Ali si ti taj halal ostavio, postiš. Pa zar nije preće da ostaviš nešto što je haram u toku posta? Da ostaviš ogovaranje, da ostaviš gibe, da ostaviš nemime, da ostaviš krađu gledanju žene. Ostavio si nešto što ti u osnovi izan Ramazana halal. A činiš nešto što ti je izan Ramazana haram. Znači nismo postigli tu dimenziju koja se traži od nas u postu, a to je da nas post odvoji. Da nas post popravi. Da dan u kojem postimo se razlikuje od dana u kojem ne postimo. Evo sad nekoliko pitanja, jer ja sam dosta puta tim pitanjima izložen od braće i sestara, pa onda sam skupio tu nekoliko pitanja koja su aktuelna, onaj desetak nekih pitanja vezanih za post i veoma je dobro da ih sve zapišete. Prva stvar, korištenje kapi za oči i uši. Ovo dosta puta ljudi u toku Ramazana pitaju oči, koliko ljudi imaju regulišu pritisak, znači ukapavaju oči, u, u oči onaj kapi, problemi sa ušima. Kažimo, kapi za oči i za uši ne kvare post iz dva razloga. Prvo, u ljudski organizam nisu ušli na prirodne otvore koji su otvori hrani. Hrana znači može ući u organizam putem usta, eventualno putem nosa. Znači prvo kapi za uši i kapi za oči su ušla na dva druga otvora. Uši nisu povezane sa čovjekovim organizmom, znači sa želucem i onaj stvarima koje znači onaj probavljaju čovjekovu hranu. Isto tako oči. To je prva stvar zašto smo rekli da ove kapi ne kvari. A ovo su velika pravila. Znači prvo te stvari nisu ušle na prirodne otvore koji su stvoreni za hranu. Druga stvar, te kapi nisu hranjive u osnovi. Tako da nimamo ni jedan faktor zbog čega bi rekli, jer vidjet ćemo kada budemo govorili o infuziji. Infuzija isto ne ulazi na prirodni otvor, ulazi vena. Ali šta je ona? Ona je hranjiva. Dok ove kapi za oči i za uši nimaju ni jedan faktor. Nic su ušle na prirodni otvor za hranu, nic su hranjive. Zato znači, vidjet ćete da ćete možda i vi biti izloženi tom pitanju, kapi za oči, kapi za uši. Druga stvar, slično tome, pogledu žena i pogledu muškaraca, korištenje, znači, vaginaleta za žene, znači, čepići koje žena koristi, znači, putem spolnog organa, i za muškarce čep, čepići za temperaturu ili neki drugi čepići. Isto tako ne kvari post. Iz ista dva razloga. Jer i analni otvor spolni otvor kod ženi nisu otvori kroz koje ulazi hrana, niti su povezani sa organizma za hranu, a isto tako ti čepići nisu hranjivi. I pogledajte kad naučite pravilo, sama onda poslije savremena pitanja stavljate u ta pravila. Znači imamo prirodni otvor, imamo hranjivost. Kod ovih čepića nemamo nijedno od ova dva onaj svojstva i kažemo to ne kvari post. Dolazimo do injekcija. Injekcije se shodno tome mogu podijeliti na dvije kategorije. Imamo injekcije koje su hranjive i imamo injekcije koje nisu hranjive. Primjer injekcija koje su hranjive jeste infuzija. Imamo injekcije koje nisu hranjive, primjer toga jesu injekcije koje su protiv bolova. Pa tako, primjer, radi injekcija kad neko hoće opravljati zub. Smije dobiti injekciju protiv bolova? Smije jer ta injekcija nije onaj hranljiva. Injekcija protiv bolova na drugom mjestu tijela, znači smije čovjek uzeti tu injekciju zato što nije hranljiva. A isto tako ona ne ulazi u ljudski organizam putem koji je predviđen znači za hranu. Tako da isto primjer radi ovi ljudi koji imaju problema sa šećerom i inzulinom inzulin sam kao inzulin bez sad nekih drugih faktora, ali inzulin kao inzulin znači nije hranljiv, Allah najbolje zna, i on sam po sebi ne kvari post. Darovanje krvi, rekli smo darovanje krvi da se vezuje za pitanje hijjami. Tako da po ispravnom mišljenju hijjama ne kvari post, analogno tome. Šta znači, dosta puta čujemo ovu rič analogno tome? U smislu propis je identičan, jer su ta dva propisa ista, uzimanje krvi iz glave ili uzimanje krvi iz vene, propis je isti zato što je iz ljudskog tijela uzeta krv. I zato kažemo propis je uzet putem analogije. Analogno tome jeste da čovjek koji je znači dao krv iz vene i čovjek koji je dao krv putem hijjami, da je njivo kost, ako Bog da, onaj ispravan, s tim što smo rekli da je bolje te stvari odgađati, kao onaj, ne znam da li će nam doći tu sada, ne znam šta smo sve, e, op, popravljanje zuba u toku posta. U toku posta je dozvoljeno popravljati zube i dozvoljeno je izvaditi zub. Ali isto tako je to preći i bolje odgoditi. Prvo odgoditi zato što čovjek kada opravlja zube, znači znate, svi, vjerovatno ste svi ponekad opravljali zube ili vadili zub, gdje ima velika mogućnost da nešto ode u grlo. Znači čovjek izlaže svoj post, ajde da kažemo, nekim opasnostima. I zato kažemo, bolje je da čovjek to odgodi. Ali desi se čovjeku boli zub, ne možeš izdržati. Idi, ili ga opravlja, ili ga vadi. Isto tako imate nekada ljudi dobije termin kod nekog specijalisti, kod doktora, gdje jednostavno ti ne možeš utjecati na termin da dobiješ termin nakon akšama. Dobiješ termin nakon podne, nakon ikindije, ili, ili. Tada kažemo, nije sporno da čovjek podi, ali da se maksimalno potrudi da naglasi, možda i doktor da kaže, ja toku dana postim, volio bi da, znači, u pogledu vode, u pogledu pljivačke, u pogledu tih najsredstava za opravku zuba ili vađenje zuba, da, znači, se malo potrude u pogledu toga, da ga, znači, ono, hajde da kažemo, maksimalno sačuvaju toga. <clears throat> Također, rekli smo malo prije oko toga, ako Bog da ne traviše ponavljati, korištenje četvrce za zube i paste za zube, ako Bog da to je sve dozvoljeno konzumiranje duhana u toku posta. Konzumiranje duhana u toku posta kvari post. Iz dva razloga. Zato što je ušlo u ljudski organizam putem koji je predviđen za ulazak hrani i druga stvar zato što duhanski dim znači ima u sebi štetna svojstva koja djeluju na čovjeka što potvrđuje da nešto ima. Zašto nam zrak ne kvari, a, a onaj kak se zove post? Zato što je zrak, a, zrak. Ali duhan, on ima čestice koje negativno djeluju na čovjeka, koje potvrđuju da je nešto ušlo. Jer ima ljudi koji kaže, to je dim, tu ništa nije ušlo. Ne, ne, ne. Ušlo je da je to samo dim, neki koji dim, ali nema ništa, bijeli neki dim. Ne, koliko je to štetno po ljudski organizam? To ukazuje da je u ljudski organizam ušlo nešto, i mi kad smo govorili, konzumiranje nečega bez obzira štetno ili nije štetno. Ulazak na ljudska usta kvari, a, e, kvari post. Tako da onaj nema nikakvi sumnji oko toga da konzumiranje duhana kvari post. I ovdje jedna mala opaska, nadam se da vama inšal nikom ne treba, ali u smislu da znate, velika je greška to što određen broj ljudi koji su konzumenti duhana, znači cijeli dan se strpi onaj, od duhana i onda iftari sa haramom. A nerijedno se dešava, on sjedne kapice pored njega i pored prozora i on sam gleda se kandilje upanje. Pa-, I on odmah krene, povuče je kaficu, ne traga je meni ifta, meni je bitno da sam ja nju zapindulio jer nikotin mu opao u krvi, I on, on ne vidi, on sam vidi žutu boju da mu se svjetlo upali gore. Njemu kad bi upalio, kako ne on u toku dana malo uspravno, on bi onaj... Tako da je to onaj... Znači jedna velika greška. Pogledajte kakva Allah poslanik preporučuje da se čovjek iftari i sa svježim datumama. Pa sa sunet, pa sa vodom. A taj čovjek znači preskočuje sve te sunete i ne samo to, već i se iftario haraom. Jer mi ne smijemo imati sumnju, musliman, današnjici, ne smije imati sumnju da li je duhan haram. Kad neko dođe i kaže, nije haram, već je mekruh. Vjerujte da zna šta je rekao, on ne bi to govorio, zato što to ne vijednicima govori na zabor, kad bi oni znali šta je mekruh, šta je haram, on bi rekli, vaša vjera nije ispravna. Ako vaša vjera za duhan, na kojem proizvođač mora napisat, duhan ubija. I vaša vjera to smatra mekruhom, vaša vjera nije kompetentna. Pa to onaj ko kaže da je mekruh, on ne zna šta znači to iza toga koliko, da si ti vjeru osakatio. Tvoja vjera koja je za cijelo čovječanstvo, svi su na planeti skontali da duhan ubija i ti sad doješ, ali islam ne, ne ubija, islam kaj je mekruh. Ja te nju zavrnu ovako unos i da ti ovdje izađe i da se onda dimi. Reci, bolan, haran, ali ja ne mogu, volim kad mi dim ide ispred očiju, manje ćeš biti kod Boga griješan nego da ljudima batil zamotaješ u celopan. Reci, ljudi, haram je šteti, pojde mi bubrege, pojde mi crijeva, pojde mi sveže, ali ja volim da mi se oči, kako ono kažu, oči vide, dim ide, nešto ima neka pjesmica, nemam pojma, onaj, Nek oči vide kud im ide. Znači on voli malo da oči vide kud im ide i malo voli protur kroz nos, malo kroz oči, malo kroz uši. Reci haram, ja ne mogu bez harama i lakše ti je nego ljudima istinu zamota, ne mekru, pa onda pitan ćemo lijevom rukom ga je pušten desno. Vedi majmuna jednog pored sebe, nek majmun ti drži cigaru, jer kojom god rukom da držiš ti se upo u bela. U svakom slučaju, znači, treba te staviti navike i nažalost i ljudi su spremni zamisliti danas, ja ne znam pošto je Allah, pitu je duhana, ali evo, možda je dvije marke i sami si sad u toku mjeseca znam da je neki mini, mini pušač da kutiju dnevno trese 60 maraka dao za, za duhan. Puta 12 mjeseci 720 maraka. Šta misli da mu ti kažeš na toku, u toku godine, e, aj ti nama izbore 720 maraka da nam dadnemo sadake za braću u Siriju. Ne, čovječe, on bi ti rađe rekao, evo ti oko kuću, ja da sam se Otkud sine, dana niko ne radi, teško, nema siromaštvo, ali će on izbrojati njih Habibi za, za ono što ga ubija. Proizvođač mu na njima napisao, ubija. Ne mogu Allah da shvatim da su ljudi toliko obsireni, što vidu sad oni najnoviji zadnjih reklama na kutijama cigara duhan ubija, duhan vako, duhan nako ljudi znakaženi, to su koje su to tamo, želudac visi tamo, razumiješ, ko suhi sir, to crni od onaj, a ništa, daj ti, veli, nema veze. Allah To ti je samo kad insan svoj razum uzme i baci ga u korpu za smeće. Samo kad bi čovjek razmišljao, čekaj, pa proizvođač mi piše da to mene ubija. I ja tu i dalje kupujem. Je li moguće čovječe? Kaže, i hađi muja, kaže, pušio i opet živio 80 godina. Maja, koje umio cigare. E, dalje, konzumiranje tableta za sprečavanje mjesečnice, kad su u pitanju žene. Znači, ovo govorim vam zato što možete imati pitanja od strane vaših sestara ili vaših majki. Imate nekada žena koja je dobro namjerno Žao im je, nemojte vraća pričati, malo je tu nekulturno, nemojte da vas moram ja ovako javno pomijeniti. Znači imate žena koji već dugi, duži niz godina poste i teško im je se pomijeniti s činjenicom da ne poste. I onda čuju tamo da postoje neke tablete za spričavanje mjesečnici i onda počnu to konzumirati kako bi cijeli, dan, cijeli Ramazan ispostile. Prva stvar, znači opće poznato je da te tablete uzrokuju da se kod žene mjesečnica poremeti. Šta znači poremeti je možda velik broj nije oženjen. Znači imate žena, ako je zdrava i šta ja znam, u većini slučajeva mjesečnica ju dolazi uvijek u isto vrijeme. I traje otprilike uvijek isti broj dana. I to je najveći rahat kod žena koja zna kad ju dolazi mjesečnica i zna koliko traje. I onda žena kad počne isprečavati nešto na čemu je Allah stvorio. Ti zamisli sad, dizel ti napravio švabo i ti naspiješ u njega kerozina. Jer ti kažeš kerozin troši avioni, a malo da brže pretičem sa svojim golfom dvojkom i ti kerozina naspiješ. A ćeš vidjeti kad ti klipovi izlete, a vi vi zašto? Mi nije napravljeno za takav rad. I ti sad Allah napravio, stvorio, stakrula, Allah stvorio insana da žena ima mjesečnicu jednomjesečno i onda hajmo popiti tablete da to nekako spriječimo. Sad zamisli ti Allah te suri da dišeš i ti kažeš ajmo mi jedan dan da pođemo dijan na uši. Začepio ti usta. Ti ćeš buknit. Umrijećeš. E tako i žena. Sprečavanje nečega na čemu je insan stvoren. Zato kažemo nije dobro da se koriste te tablete. Nije dobro da se koriste te tablete. Prvo, iz tog razloga. Drugo, one šteti. Neminovno sve što je suprotno ljudskom organizmu koji normalno funkcioniše, to šteti. Zato znači ženama nije u minimalno što se može reći da je pokuđeno da se uzme i ti tableti. Allah je stvorio ženu, Allah zna njen nijet, da ona ima namjeru i voli da posti. Ali jednostavno, došla je mjesečnica, prekida, kad završi opet će postiti i Allah će nagrati po njenom namjeri, po njenom nijetu. I zadnje pitanje, ono koje smo danas pomenuli indirektno, jeste post oni koji radi teške poslove. Znači, kazali smo da ljudima koji rade teške poslove nije dozvoljeno odma od kuće krenuti, doručkovati i pokvariti post. Insan, ako potpada pod kategoriju ljudi koji su obavezni da poste, zapostiće. Otiće na svoje radno mjesto i radiće do onog momenta dok vidi da mu je došlo da je teško mu raditi, da je znači iznemogao kada to vidi, otiće jesti i nastavit će, vraća se na svoj posao, zapam će koliko dana je pokvario post i to će, ako Bog da u nekom periodu kada bude zima, kada je kraći dan, napostiti i završena priča. Ali, znači, uraditi da čovjek krene od kuće i niti ustao na sehu, niti zanijetio i doručkovao, to je greška, znači, ona je u svakom slučaju neispravan postupak. To je, braću moja draga, nešto vezano za onaj post i propise posta.